Hoxhë ma jo atë pivat, birra 5, lësho birra 5, qit birra 5, kafeneja jonë birra 5, birra 5, pa veç me raki i bohet terbije ky popull musliman, apo femnat tona që hecin me plot qibër, kam shokun që vin në xhami, edhe para meje tregojnë, me plot qibër, gjallë, moni mendjemadhe, gruja kamë përmi kamë para burrit, e kall cigaren, kështu, tak, tak, tak, tak. Përndryshe, para meje, disa vlazën të cilët kanë sjellë motrat, gratë, familjet e tyre këtu, sot e kemi pas një tribunë, e kemi do të thotë tash e mas, do të zhvillojmë, insha Allahu Teala, prej vllaznive nga Shkupi të cilët mundën me marrë një të mirë këtu, këta vllaznit nga Shkupi jemi takua dhe jemi njoftua para dy jave këtu, kemi vendos këtu që të kemi sot një tribunë me femna, prej pjesëmarrësve femnave. Kështu që insha Allahu Teala, masi kanë hangër drekën këtu edhe mashkujt edhe femrat, femrat në restorantin e poshtë, mashkujt këtu në tash do të kryjmë këtë për çka kemi ardhën deri sot, insha Allahu Teala. E lusim Allahun xhele shanuhu Allah ju dhashtë bereqet këtyne vllaznive të cilët na kanë nderu prej Shkupit kanë ardhë me na dhënë bukën në Prevallë të Kosovës. Insha Allahu Teala një ditë dhe vjen që mos të gaboj nëse them kufijtë të hiqen. Mandej i çojmë salavat apo përshëndetjet tona e çojmë selam pejgamberit tonë alaihi salatu wassalam. Motra muslimane, po ju përshëndes me qat përshëndetje që e dini të gjithë, mirë po e di që nuk e praktikoni të gjithë. Ajo është selamu alejkum ve rahmetullah. E kemi rastin shumë të mirë që ju jeni takuar me motrat e juja të Prizrenit. Pra edhe juve po ju tregoj që është një numër, sa është numri, nuk e di përafërsisht, prej motrave tona nga Prishtina. Sot kemi dal për një qëllim, që të tuboheni ju femrat, e na mashkujt apo unë hoxha vetë, t'jau lëmë gajle juve, Ajo gajlja është gajlja e dinit islam. Derdin e dinit islam e kemi të gjithë. Për arsye se kohëve të fundit problemet janë të mëdha shumë kundra fesë. Probleme janë kundër familjes, probleme janë kundër vetë moralit femnës apo moralit mashkullit. Kështu që me atë qëllim sot jemi tubua në qet vend, Kurse për këtë tubim ka dashtë Allahu xhele xhelaluhu një donacion, apo si të tham, dy vllazën prej Shkupit, para dy jave i kam taku këtu në këtë vend, me ata jemi marrë vesh, ata jau kanë pague drekën që keni hangër sot, Allah ju dhashtë bereqet atyne. Edhe neve na dhashtë bereqet. Përndryshe, unë po ju paralajmëroj tash, Se shpejt shpejt nuk do të jetë as një javë nuk do të shkojë, do ta bëjmë një tubim apo tribunë të madhe në restorantin Gjemo në Jaglenicë, në Prizren me 500 femna. Atëherë kur të merrni vesh ju që kam bo këtë, ftesa kam me bo. Domethënë atëherë duhet kontributin e juj. Ti me i marr dy motra, tri motra, pesë motra, aty do të jetë me 500 femna. tribuna. Për çfarë do ta bëjmë këtë tribunë? Jo pse kemi pare e s'kem ku me i harxhu. Jo. Përkundrazi, unë që m'njifni shumica këtu, hoxha Mazllum jem unë, unë e këte nuk e baj pse kam pare, përndryshe unë mundohem me kontribue gratis Pa pare! Restorantin ma kanë lëshue pa pare! Edhe ushqimin e kemi qashtu, një e bën një send, një një send, një një send, një një send, pesëqind vetë ushqehemi. A qëllimi është që të rrimë me juve e t'ju tregojmë fjalën e Allahut, për arsye se, femnat ju jeni ma të rrezikume! Ju jeni në besim pak ma pak se na, për arsye se, s'ka kush me ju folë femnave! Mashkujt po takohen me hoxhallarë, me teologë. Tash elhamdulilah Ky është për kamerë. Elhamdulilah Tash kemi kuadër të mirë të shkolluam të hoxhallarëve. Nuk i kemi tash hoxhallarët sikur që kanë qenë përpara, unë po ju them lavatriçe. Xhenazexhi apo mevlytexhi, mevlytolloga. Tash kemi hoxhallarë të cilët kanë studiue njëzet vjet, tridhjetë vjet studim kanë ba teologjinë, fenë. Janë n'gjendje fill e për pe me na i me na i shti n'kry çdo gja me na i kuptu. Prandej, kemi probleme n'jetën tonë boll. E une juve këto probleme po ju ceki. Cilat janë? Burrë e grua s'janë në rregull. Pse mos me kanë n'rregull burrë e grua? S'janë në rregull evlat me prindërit. Evladi i sodit prindin s'e ngon. Pse mos me ngue? Baba dhe nona nuk po dëgjohet. Nuk janë n'rregull motër me motër, motra motrën e xhelozon, motra motrën nuk e don. Motra motrën s'e don. Njona ka qëllu e martume te dikush që ka kushte ma shumë, tjetra ka qëllu te një fukara ma shumë. Ju ka hi illeti, shejtani ka hi në mes dyjave, janë prish motrat me motër. Motrat janë prish me vllaun, sepse vllau nuk ju jep hise. Ose nëse ju ka dhonë hise, motrat e kanë marrë hisen, ai vllau ju thotë motrave s'kini punë ma n'këtë shpi. Çasi vlla. Çasi njerëz na jemi. Me i thonë o vlla, Nuk e kom marr unë hisën tonde, e kom marr hisën teme, Allahu prej mbi shtatin qiell ma ka da mue, s'o e jotja ajo. Në Kur'an Allahu xhelle xhelaluhu po thot li dhekeri mithlu hadhil unthejejn, femna e merr gjysë hisën e mashkullit, gjysë hisën e vllaut. Pse gjysë e vllau një? Sepse femna edhe te burri e ka një hise. Gjysë te burri e gjysë te Baba e te nona sa bajnë? Një. Allahu a ban hile për ju? Allahu a na bën hile? Na bëjmë hile njerëzit, kurse Allahu xhelle xhelaluhu nuk e ban hile askënd. Prandaj, këto raporte janë babë e nënë me evlat s'kan punë të mira. Motër me motër s'kan muhabet fare. Motrat me vllaun s'kan muhabet fare, apo me vllaznit. Vllaznit me vllaznit na plot jemi që s'kemi muhabet fare, s'e dojmë njani qetrin. Pse këto ndodhin këto krejt? Pse gjithë këto probleme po na ndodhin? Pse femnat tona sa po martohen, po lëshohen divorc kur po nish? Unë ku punoj, jo javë, nuk ka tre ditë që kalojnë pa u paraqit një mashkull apo një femën problemin e ndarjes. Jo javë, ma pak se javë, dy herë, tri herë n'javët, ani nuk vinë krejt me u lajmërue, se shkojnë në gjyq. A na i ndreqim ma mirë se gjyqi, Po pse? Se na i ndreqim me fjalë të Allahut xhelle xhelaluhu edhe me fjalë të Pejgamberit sallallahu alejhi ue selem, sepse e dimë çka ka hak burri ndaj grues, po edhe e dimë çka ka hak gruja ndaj burrit. Gruja ndaj burrit, masi ju jeni femna të gjitha, burrat nuk i keni qtu me ju ndëgjue, po ju foli juve ma shumë. Ju gratë keni ndaj burrave t'juj aq hak shumë sa Po që se me u pas lejue sexhde me i ba burrit, a lejohet burrit, a i bahet sexhde, jo, me u pas lejue, sexhde ju kish ba burrit, me u pas lejue. Qaq hak i kini? Oh, a ka mundësi sot, do të shprehem unë edhe ndyt, ndoshta, burra, bur, gruja pi thët burrit mos ha mut. Po plot ka, pse a s'po shihni në televizora? Po pse? Se edukimi i shoqërisë kosovare, edukimi i motrave t'juja, i vajzave t'juja, edukimi, tërbija jonë, vendore, kosovare, ka kalua asaj kohës, ka kalua asaj kohës që ka pas babë e nonë, burrë e evlat, vlla e motër, tash çka? Tash po kqyrim në te, çka po na jep TV njzet e nishi, familja moderne, Kafeneja jonë! Po ato, ato, qato, a qato femnat e kafenes tonë kanë me ta bo terbije vajzën, a? kanë me ta bo e terbije, edukim vajzën, qato artistet e, e familjes moderne, hu gjuma jo e të pivat, birra Pejës, lësho birra të Pejës, qite birra Pejës, kafeneja jonë birra Pejës, birra Pejës, pa veç me raki bohet terbije ky popull musliman, Apo femnat tona që të vrejnë me plot qibër, kam shoku në, që vijnë në xhami, edhe para meje më tregojnë, me plot qibër, galemoni mendjemadhe, gruja kamë përmi kamë para burrit, e kall cigaren, kështu, tak, tak, tak, tak. Ka ajo terbije që është para burrit e pi duhan? A dini na çfarë jemi burrat? A dini sa jemi alergjikë? Dikujt i tregon burri vetë sa, po dikush s'e di. Duhan ti me pi para burrit. E burri po më tregon, thotë gruaja me pi duhanin. Gruaja me pi duhanin, unë s'e pi duhanin, gruaja me pi duhanin, gruaja me pi duhanin, unë e lëshoj menjëherë. Divorc, shkurorëzim, në vend. Po haram je të boj motër. Ti e din që je tu bo haram. Droga është motër e, ky duhani është motër e drogës lloj droge është duhani prandaj e ke po ata që e pinë duhanin pa ndal thot prej burrave kam ni prej grave s'kam ni prej femnave burrat na u themi ata që e pinë duhanin le bre duhanin e thot unë gruan e la duhanin s'e la ju gratë a thoni unë burrin e la duhanin s'e la s'on rregull pra nuk on rregull oj motër mandej Rrezikun që e kemi shumë të madh motra. E kemi problemin shumë të madh. Femna jonë ka hup. Ka hup, ka dalldisë. Ju ndash e pranoni këtë fjalë, ndash gjumani fry, ftyrës këtë fjalë, unë e pranoj me më kthy prapë, veç unë po e shoh se në gazeta po lexoj. Femna kosovare, Në përgjithësi, pa dallim a është shqiptare, a është boshnjake, a është turke, a është rome, muslimanja kosovare e ka hup rrugën. A e dini se në gazetë po dilni ju femnet, jo ju, që to çika jemën, që një çikë a e Ferizajt, e Prizrenit, e Prishtinës, katërdhjetë e katër përqind abortojnë femnet të pamartume. Kjo është isharet i keq. Kjo është i pamartum, na s'e kemi martu vajzën, na s'e kemi martu vajzën, vajza shtatzanë. Unë s'e kam martu vajzën, ajo po më lind te baba, po lind pa martu vajza. Tash një shokit tim i ka lind vajza në shtëpi të vet. Tash koke bo babagjysh, jo more s'e kom martu u tha dreqin halo. Po ani çka, e tash çka të bojë ai? Tash çka me bo? E tash juve po ju tham edhe juve të Prishtinës të kryeqytetit që jeni. Çka do të bon ju me femnat atje në qytetin e juj? Ju krejt fakultetet atje, universitetet atje, ambasadat atje, krejt komplet atje garnitura e kombeve të bashkuara atje. A, a mos po kujtoni na që nuk i shohim makinat e huja me femnat tona? Jo, te na ka nëpër, nëpër, nëpër kazermat e, e të hujve, diskotekat. Diskotekat, o që thënë ndryshe barat, diskotek femnat hin pa pare. Edhe që ajo femën që e çon shoqen e vet, një e dy, ajo plus paguhet që ka pru myshteri te ushtarët mrenda. Këto luhet, kjo është lojë me nderin, karakterin tonë. Ky halli jem. Këtë dert unë kam me juve. A s'po nini ju femnet a? Jo vallahi nini. E ju të Prizrenit e dini. Unë kom fol ju këta doktorat i njifni. Të Prizrenit ju që jeni. Po dhe unë i njoh të gjithë që ata doktorat që i njifni ju femnet. Ma shumë ju e njifni doktor Selamin. Unë Selamin e kam kojshi. Se qaty shpin e kam. Doktor Selamin, unë kam fol me doktor Selamin që kjo situatë, kjo dukuri e mbrapsht negative, a është e vërtet? Ka thonë po, femnat e Prizrenit shkojnë abortojnë në Pejë, të Pejës shkojnë Ferizaj, Ferizajt Mitrovicë, Mitrovicës Ferizaj, Gjilanit Gjakovë, Gjakovës Gjil... Mos m'u ditë femna që ka gabue gabim trashanik. Si do të bohet ajo, si do ta kalojë jetën, si familje, si nënë, Si muslimane që bjen sexhde Allahut xhelle xhelaluhu. Çka u bën ky horllëk, çka u bën ky betërllëk? A në televizor krejt çka po ndëgjoni, në televizorin që po e shikoni, barazi gjinore, ato janë rrenat e shtetit tonë dhe çdo shtet që po rren. Rrenat, gënjeshtrat, barazi gjinore, m'u bo gruja sikur unë? Jo, s'bahet. Allahu atë e ka falë femën, mu mashkull. S'bahet barazi gjinore, m'i barazue dy gjinit. Jo, motër, mos gabo se s'bahesh ti bashkë si mashkull, si femën. Jo bre na tana belat i bëjmë se ti s'un i bosh ato bela. Ti fëmijë lindish, rritish, bark e ujët, rri me fëmijë, lind, rrezikojsh me jetë, ti gjithë natën gjinin i japish fëmijës, kënaqet fëmija me ty, ti e rritish, po unë një natë s'un e bëj me fëmijë, më kopin. As një natë s'un e bëjmë mashkujt me fëmijë. Barazi gjinore? Jo, jo. Allahu i ka falë dy gjinit. Ka falë gjini femrore dhe gjini mashkullore. Allahu na ka falë kështu neve. Prandaj na themi elhamdulillah. Na them, qysh na ka fal Allahu, elhamdulillah. Prandaj, rune gjinin e juj. Rune gjinin e juj, po ju thamë, lirisht. Edhe vetit shokve, së unë xhematit, ju thamë. Rune pra gjinin e juj, mashkullor. A e dini se në Prizren, mas luftës, janë çelë 154 shtepi publike. Në Prizren, Që ka njëzet e nëntë xhamia. Ngoni ju të Prishtinës. Ju pas luftës dy vjet keni pas gjashtëdhjetë e katër shtëpi publike, n'UNMIK të regjistrueme. Se unë kom pas shok të UNMIK-ut prej Arabisë që janë kon oficera. Prizren i kemi pas njëqind e pesëdhjetë e katër shtëpi publike. Shtëpi të faqezillekut. Çka do të bëjmë na kështu? Ku po shkojmë na kështu? Na e dimë se Kosova e fitoi pavarësinë. Pse ke fitu pavarësinë, nuk do të thotë të hupish nderin, karakterin, namuzin, të hupish parimet, traditat familjare tuat ato që i ke muslimane, islame. Duhet ju thamë të gjithave, kuj po ja za udhën shamia? Motër a po t'i zë shamia udhët? Pse po na sulmojnë te shamia neve? Pse në televizor po flitet kundra mjekrave tona? Na mashkull jemi, që mashkull na ka fal Allahu me mjekër, femnën pa mjekër. Kuj po i him në hund na? Pse kaq të sulmuar në shoqëri? Ju a dëgjuat këto dy javët e fundit, tri javët shka u ba me neve? Për mua në gazetë e për doktor Shefqetin e Enes Gogën e pse gjithë këto sulme? Pse gjithë këto mbrapshtina kundër neve? Shamia, shka, kuj ja ka zonë udhën shamia? Ti nëse je pa shami, gjyshën e ke pas me shami, ti nuk je krishtiane, ti je muslimane. Edhe krishtiantë e kanë shamin, nëna Tereza është me shami, motrat e nderit a janë me shami, po kanë marrë në Bibël edhe ata shamin borxh e kanë. Pse s'e punojnë, pse s'e venë, na s', na s'përgjigjemi për to. A po shamia është obligim. Allahu prej mbi shtatin qiell ta ka bo obligim, s'ta kom bo unë borxh. Motër, ta kuptojmë, s'ta kom bo shamin unë borxh vene. Jo, Allahu prej mbi shtatin qiell ka urdhnu femna me konë me shami. Për arsye se, nona e mbarë njerzimit, hazreti Hava në xhenet o konë me shami e mbulume. Belkisja pagane ka qenë o kon e mbulume. Çikat e Shuajbit alejhi selam dyjat te cilën njënën e e ka martu Hazreti Musa ka qenë e mbulume. Tereza ka qenë e mbulume, në krishtenizëm është mbulesa. Qëto që po i dini ju motrat e nderit që u thojnë ato të kishës. Edhe te shkijet jen, çasna sestra ju thonë. Edhe ato janë të mbulume. Edhe na jemi, pse mbulomi na? Sepse urdhni Allahut oj motër muslimane. Allahu xhelle xhelaluhu këtë urdhën ta ka dhonë tyje, prej mbi shtatin qiell, në suretul Ahzab, ajetin numër 59. Bënu dushmon me Allahun ti si të ki hesap a ki llogari me Allahun mu prish atëher pra mos ja le kilen dikujt tjetër oj motër urdhni Allahut të ka ardh jo urdhni jem Elhamdulilah prandaj kohëve të fundit keni pa sa kritikat në gazet kohëve të fundit është bën dukuri mbulesa e femrës po mbulesa e femrës është rrugë e Zotit kjo Allahu ka urdhnu jo unë Unë këton kam vajzë, që të në që përshim. Unë vajzës tem s'i kam thonë mbulu, vallahi vetë është mbulu. Tri vjetë shkollë fillore ka shkue të fundit me, me, me shami. Unë e mërë shadi për shoka në këneja, hek, e ja vunsha shamin, dhe njëherë e lejsha pa shami, deri më tha, çka je tu bo me mu, unë po du shamin, nuk rri, për hajr të koftë. A ke kuptue sall për çka pe vensh, po, për hajr të koftë. Oj motër, që kjo urdhni Allahut, s'a urdhni jem? Mandej oj motër muslimane, a dini që e keni pesë kohët e namazit me fal borxh? Mirë. A jeni të binduna që duhet me fal? Të bind me pi n'shpirt. Si ti je bind me Allahun që ka urdhnu pesë vakti me i falë? Qaj Allah ka urdhnu shami me vu. Te na në Prizren, ndoshta pak është pa lidhje me fol, po po tregoj çka është realiteti. Edhe këtu në Prishtinë me siguri që ashtu i kanë adetet. Te na në Prizren kur shkojnë m'i bë vizitë të vdekurit në vorreza femnat tona vënë shamija. Po ata të deknit nuk të, nuk po të shohin, mos u bën marak. Na të gjallit po të shohim se pi deknive ti mos u bën shumë marak. A femnat tona e mbarin atë i thëjnë namaz bez, turqe i thëjnë. Ju të Prizrenit jeni, e njifni këtë gjuhë? A ju të Shkupit jeni? Namaz bez. Namaz bez në gjuhën turke, bezi për namaz. Ti po hish në vorrez, po hish n'namaz. Oj, motër, mos i, mos i përzi kabllat. Namaz bez, bezi namazit. Ajo po hin n'vorreza. E e ka marrë në çantë. Pse? Kur të hija aty vorrezat mos pe shohin deknit që jom pa shami. Jo, motër, jo. Ti duash m'u rujt prej gjallëve, deknit kurgjo s'bojnë, që 40 vjetë kojshi i kam deknit une qaty, bile shkijet i kam kojshi. Bash te vorrat e shkive jam une me kojshi, kurr asnjo s'u çue pi vorrit me më qortue pse. No tash me shkijet s'jam i mirë, me politikë po edhe ata deknit s'po bojnë zonë, po rrinë qaty ku i kanë shti atëherë. Domethonë, mos u marro ti prej deknit, marroju prej, prej gjallit, kjo o problemi. Pra namazin me falë ma s'pari, pes vaktin me falë. Mas namazit, e dini që është zeqati, zeqat kini e s'kini, kush kini përmi 80 gram altan, kush kini përmi 80 gram altan, ari, jipne bare njëherë, Sepse ulemat kanë thonë disa, kanë thonë disa kanë thonë duhet me dhonë gjith, disa kanë thonë kush e ka për stoli, s'duhet me dhonë për stoli, për bukuri. Disa kanë thonë jo, si ta ka edhe për stoli edhe për bukuri, ne ta, ne ta jep një herë në ymër, një herë bile, jep zeqat një herë. Mos po të bohet Allahi na rujt, donjë telashe në ahiret që e ki at alton, jo për diçka tjetër. Jepi fukarasë. Jepja pesëdhjetë euro a njëqind euro thuj për zeqat qeto po mos të shohë kush gjithkush me kallxu çka po bësh çka s'po bësh që le t'jet zeqati send i mshef te ti mandejna është Ramazani mu agjeru ato e dini krejt agjeroni inshallah mandej haxhilleku me haxhillekin s'e kemi punën mirë me femnat sepse burrit po ja imponon po dua unë dhomë t'fjetjes 8000 euro kineze kur po martohet femna. Kallxoni ju krejt motrave qështu qto muhabete. Femna kur po martohet, e kam një shok unë në Prishtinë mobilje prej Pakistanit ka pru. Sa po kushtojnë be dhomat e fjetjes te ti tha shtatë mijë euro. Uuh! Ai i tha kurgjo, tha tetë mijë euro të kuzhinës kushtojnë. Oj motër, mos e kqyr çfarë tavoline po hajsh bukë, çfarë sofër, mos e kqyr. A pe hash hallall kqyre. Edhe mos e kqyr në çfar kreveti alamet me me kaseta me dividija me cedeja krevetat e fjetjes ti nuk ke shku atje me me me lujt ke shku me fjet cedeja alamet alamet edhe i livdohen femna femnës ja shihe burri jem prej Kinës ma ka pru këta prej prej Xheki Çenit atje Jo motër, edhe ato mos e harxho, po ku me harxhue? Qato pare, thu, jo burrë, ha, hajde për haxhillëk po shkojmë. Po Ta bëjmë haxhillëkin, në Qabe shko. Në Qabe me shku me autobus, me 3.200-300 euro, 3.500 me gjithë burrin, shkojsh në Qabe me autobus. Me shku me aeroplan me 5.000 euro, shkoni, vini. E kështu a, vini shkoni, po haxhillekin s'pe sheh kërkush, kqyre çfarë kuzhine kom bo, ecini, ecini, çka po hash, bukë me ajran. Le kuzhinën, ej motër, drrasa ke vu në mur, na s'po thona mos i veni, në paçit jepni, jepni, jepni, mirëpo obligimet kryni ma s'pari, falne namazin, nderonje burrin, edukone fëmijën, evladin e juj, ju që keni evlad, a di sa duhet me punu me evlad të juj? Motër, nëse ni, ni motër, ni, ni vajzë e jotja, ni motër e jotja, nuk e ka falë kurrë namazin, kurrë s'ka falë namaz, si do ta bindish ni herë me la fëtyrën krihet me falë ni namaz, me ra në sexhde? A dish motër që ka mundësi motra jote me vdek ose vajza jote me vdek pa e falë namazin kurrë? Ka qe te na qe po, s'po shohim çdo ditë vdekja hak a, Mos mos u gërditni, mos u trishtoni shumë. Jo bre. Desish tije, unë, vajza jeme, djali jeme, nëna jeme, baba jeme, vlla jeme, unë, unë krejt desim na. Ama pe shohish donjë që i ka bo 20 vjetë, po thojnë pe përcjellin ni vajzë, 6-17 vjetë, o, po thojnë lula e xhenetit, kjo e lumja kjo, kur t'e kqyrish biografinë, ajo kurrë s'falë. Ja, pa namaz në xhenet s'ka. Pa Ramazan xhenet s'ka. Po për juve femnat, a është kollaj xheneti? A u mërzitët ju a jo? Ngoni knej pra. Pejgamberi Alejhi Salatu ve Selam e dini o kon një, një turizëm, Isra Miraxh i thuhet, n'Miraxh, pejgamberi o kon mbi shtatin qiell. Allahu e ka marrë, sa i vetëm kish shkua. Atë natë që ka ardhë prej Miraxhit, Xhibrili a.s. ia ka tregu xhenetin edhe xhehnemin. A dini që ju ka thonë për xhehnem, kom pa shumë femna, e kur ka taku tani femnat e muslimanve, ju ka thonë oj motra, boni ibadet ma shumë se kom pa numër të madh të femrave në xhehnem. Të kthehemi tash, po xheneti qysh fitohet? Ngone në fjalë të shkurta, në vija të shkurta. Ka tregu pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, një femën që e falë namazin, Allahun e bon ibadet, ha? Qëtu s'jemi nalë bash sa duhet te qiky muhabeti i namazit. Po ndëgjojmë na këtu në Prizren, ju në Prishtinë a keni nuk di, po edhe ju, bon vaki mazi se na jini. Këtu në Prizren ju femnat po besoni në vorra, në tyrbe. Asht një tyrbe te stacioni autobusave aty. Asht aty një farë Fadil postaxhia tash i lan gjithë ditë mermerat. Gjithë ditë lan mermer i shkreti. E shkojnë femnat e çojnë fmijën, e limojnë, e i puthin, shkojnë e puthin gurin e vorrit aty. A ka në Shkup te ju qështu? Me siguri ka edhe atje qashtu, se një milet ka. Qato, qato janë, me, me, me vorra. Kallzoni, a ka bo vaki prej juve dikush me shkua te një doktor që ka dek gjinekolog? Ha? Pse? Kur dese doktor Selamia, keni me shkua te doktor Selamia? Ha? Kur dese? Jo de? Ose që kam në e femne? Se gruaja ime krejt doktoricat e Prizrenit i njeh. Që ka emër? Miradia, Sinia, Jaldëzi. Ha. Kur dese Jaldëzi, a kini me shku te vorri me ju shnosh. E po jo, se ka dek. E po ka dek. A me shku, njeri i mirë u kon, ma i mirë se pejgamberi, a u kon. Po, Oni ai pi s'dekmi me t'shnosh ty a? Po jo, oni pse me shku aty? Te ai vorri shkojnë qe po ju kallzoj live kështu, drejtpërdrejt, te vorri mermerin e kom pa tu bo. Tfu, mermerin edhe hekrat që i kanë vunë aty tu bo kështu. Ose kam dëgjua tjetra po shkon në kishë, i kanë thonë shko rri në kishë, rri mrenda në terr. Qashtu rri, edhe zoti t'jep evlat. Aa, po çe de, ha? Ose asaj tjetrës po i kan fëmija shumë, çoje te vorri edhe lere përmi një gur t'vorrit, edhe si t'rrije përmi gur t'vorrit, i nalet vaji, nuk kan. Ajo shkon e merr e smun, romatizëm për jetë s'shërot, fëmija i shkretë. Ose a kini ndëgjua ju në Prizren, tash për Prizrenin po foli, Dallgan Baba, ha? A kini ndëgjua Dallgan Baba? Kulak Baba, Krejt qata baba baba jan bërllok baba Bërllok baba mos besoni n'pralla ju Ose fallxhive me shku me ju besu ata qesin fall Po po shkojnë po besojnë qëto po besojnë Sihiri sihirbazi zoti na rujt pi tyne Po a ka mundësi m'u rujt pi sihirit po E ruju pra I keni shkrimet, eni na pyetni, ju japim literaturë, ju kallzojmë, ju spjegojmë, se mos bëhet temë tash ajo. Ama m'u rujt, jo me shkua te sihirbazi. Ku me shkua? Po shkojnë te ai te Burdush. Ma i lumt. A pi ja pi shpshinje. I lumt. Unë po i thom, he se unë pa pare të tregoj qi shnoshesh, ja jo, s'dish, po thot ti. Po unë që 35 vjetë e studioj teologjin, edhe prapë s'po di. Ai as ni vjet s'e ka studiu, po di. Me letra kompjuterike, për sihër. Një dit ju në Prizrenit, që jeni të Prizrenit, e dini ku është xhamia e vjetër që u djek, ajo gruja që u djek, ajo te ai vorri, A po e dini, ça pat emnin ajo gruja? Po kojshi e ke pas. Nona Shukranit bre. Edhe Shukrani ka dek. E nona Shukranit o djek, o djek në zjerm, o kallë shpia edhe o djek. Ishalla Allahi xhenet ja ka falë, ishalla azabit ja largon. Veç ngoni, ajo ton jetën tyrben e ka kqyrë. Pse tyrbja s'e fshi, se, se nuk, e, nuk e fiki ata? Ja, te Kur'ani duhet m'u nalë. Qajo është problem? Eh. Ja, ja, ja, ja, ishalla, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ashtu na s'dojmë. Na krejt po dojmë. Njëjtë, të një Prandej na nuk do të shkojmë te njerëz të pa shkollë. Do të nalemi te ata t' shkollës. Jo, asesi. Ai që shti grindje o fitnexhi. Na fitnexhin s'e dona. Na fitnexhin. Për çat s'bon, mos me shku atje me ju lut vorrit, gurit, drunit. Me shku n'Lez ke, po, te baba Imer shkojnë te Lezi. Imer baba i thojnë, krejt gjakovarët shkojnë atje. A po kujtoni që Imer baba, po kujtoni që i ka shnosh dikon ta? Ato janë rrena oj motra. Prandaj ju keni ndëgjuar në Mevlüt e shumë herë në vjershat e Mevlüdit, recitime keni ndëgjuar. Emri i Zotit është pesë vakte me i fal, sepse gjithë prej kësaj dynjaje kem me dal. Hem namazin kush e fal hiç pa ia da, sa sevap kanë gjithë melaçet ai apo ajo i ka. Falni namazin. E te besimi, kur on puna te besimi, na ku i kemi bo atë shtyllat e besimit? Dy i kemi. Mani n'mend, shtyllat e besimit ku mbështetna janë dy, në Kur'an, në Fjalën e Allahut xhelle xhelalu, edhe në fjalën e Pejgamberit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jo n'fjalë të rrenaxhive. A patë para një jave profetja që doli në Shqipni? Far profete e pallavrave. A ka profete mas Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem? A ka profete të shplume? Pa, a, me prrallat Top Channelit e me prrallat Shqipërisë mu majt? Profete. Tash kujtoni ishalla do një dit edhe këtu do një profete në Kosovë ka me dalë. Del, pse? Dikush po beson. Oshtë ardhë si tu... Motor, o ardhë një situatë, rrej diçka merri paret. Merri paret! Prej Peje vin, vallahi, prej Mitrovice m'vin, Prizren, mu te une vin. Qeta âsht taze që kom pas tri femna e një mashkull, që i ka pru ato. Çfarë kini? Tha kemi një problem familjar. Unë si të vijnë, burrë e gru, unë e di që kanë qët problem familjar. Tha çfarë kini, tregoni? Tha djali s'po e don vajzën. Nusen. Thash, a ti je nona djalit? Po. Më trego drejt, mos e don dhe një qetër. Tha po. E vetmja që na pshton o dini islam, feja islame, e vetmja. Mirëpo na e kemi një mentalitet në këtë, Kosovës po foli. Po me siguri motrat edhe ka Shkupi që është a tash Kosova u bo e pavarur, pavarsi, po. Shplonu krejt, krejt në Antali, krejt në Durrs, krejt në Ulqin, autobani po bëhet për Durrs, për dy sahat ne jemi në Durrs. A s'e ke frikë Allahun a? Para tri vjet unë jem konë në Ulqin. Në muajin shtator, në fund shtatorit për një darsëm, një vllaut tonë, një musliman, na thirri në darsëm. Majta fjalën atje se jam kani i ftuar për me majtë një ligjëratë në darsëm, 400 vetë ka thirrë. E në xhirin familjar të tyne, në 40 femna, 50 femna që janë tubuar, femnat e, e familjes tyne, unë me shoqën kam shku normal, Thash ju motrat e Ulqinit paskit telashe të madhe këtu. A në shtator, atëherë në fund shtatorit s'ka pas, mot i ftoft koha ishte. Tho jo, na s'kemi telashe mor zotri Hoxha, për çka telashe kini ju me Kosova, Kosovarët e bëjnë këtë telashe këtu. Krejt femnat e Kosovës dishen cullak këtu rrinë edhe shëtitin n'Ulqin cullak këtu. me qato ujë të ujit. Se marre m'u shprehun para juve kështu. Me qato të ujit që s'ban me ligj. Po këtu masi janë musliman, ban për këta ligji që le të degjenerohen më shumë. Por ndryshe tha o zotri Hoxha, 64 vjet i kam hala atij shokut tem, hala dielli tha s'ma ka pa tha trupin tem, dielli i Ulqinit. E tash ti e smund na po shkojmë për ilaç. Ti për ilaç e fëmijët për çka dhe fëmijët t'u kanë smu a. Unë po ju them të gjithëve edhe juve të Prishtinës ndëni, ndëgjoni, po tregoniu ka t'mundni këto fjalë. Ka t'mundni tregoni. 400 kilometra prej Prizrenit i ka Ulqini, 430 e kom çel me kerr makinë e kom kqyr. Mu lodh mu çkokërdhue me familje me fëmijë po thotë kom shku me pushu a po çfarë pushimi ti je lodh, je sakatue mandej mandej kush o kon e dini pa pastërti më kanë tregue që aty e kryjnë edhe ujin e vogël edhe ujin e madh nevojnë urinën edhe ujin e madh flliqti e madhe kthehen të infektuash vetëm e vetëm me ju thonë shokëve kam marrë ngjyrë çokollade jem kon n'Ulqin Çfarë paske bo? A s'ke, a s'ke frigën e Zotit, a? Po ndegjoj çka po ndegjoj! Burrë e grua po shkojnë n'Ulqin edhe dhondrin po e marrin çikën që e kanë feju hala pa martue bashkë po shkojnë me dhondrin. Edhe çka po thojnë mazi, na s'rrijmë aty ku janë kallaballëk eeë ça t'jenë n'mal, n'mal, n'mal. Po de ai qetri ça t'jenë n'mal, n'mal, n'mal. Veç ty qat malin ta kishin lanë. N'mal, n'mal, n'mal i arrin prevallac n'mal. Shikoni oj motra, Prandej, nuk do ta zgjati ndoshta ma shumë, vetëm duhet të ju tham të gjithave, me këto fjalë e ishalla i mani në mend. Kontriboni për dinin islam na ndihmoni neve, sepse ju femnat në Kosovë jini gjashtëdhjetë për qind femna katërdhjetë për qind jenë mashkuj. Kosova qështu është, se numër të madh na kemi jashtë. Katërqind e pesëdhjetë mijë gurbetxhi kemi në Zvicër. që jenë martu me zvicrane, me italiane, me, me franceze, i kanë lanë vajzat feju ja, kanë ndreq letrat, s'po merr aj qetri femnat tona, pash unë në Zvicër që kish marrë 50 vjetë ma t'vjetër se vetë. A, mashallah, mashkull e kish marrë, jo nonën, gjyshen e kish marrë aman, e ka lanë vajzën 20 vjeç këtu. Faqe e zezë, Ajo emnin e ka për letra, se tana belat i bëjnë, a fjala an për letra. Ajo fjala an për letra. Tana të këqijat, prandaj po ju tham, ju jeni shumicë femnat, oj motra, e oj çika si të mijat kush jeni ma të reja, oj motra na ndihmoni për dinin e Allahut. Për din të Allahut na ndihmoni falne namazin respektoni babë e nanë edukoni evlatët e juj mbulone trupin e juj frigonju Allahut denimit Allahut azabit denimit Allahut frigonju nuk kemi zori na juve me ju qit shamija në krye vallahi kurfar zori s'kemi bile me na i shikua anin anën tjetër aspektin fiziologjik tonën them sa mirë e zbuluar qështu si mashkuj. Mirëpo jo, frigën të Allahut ta prodhojmë, ta fitojmë xhenetin. I kanë thonë Pejgamberit sallallahu alejhi wasallem, Ja Resulallah, qysh fitohet xheneti për femnën, për femnën? Ka thonë nëse ni femën e fal namazin, e mbulon vetin, e run nderin, karakterin, moralin e vet, e nuk ia shplon burrit vet sekretet e burrit, ruan mallin e burrit, e ia ruan moralin e burrit, e ia ruan pasuninë e burrit, ditën e Kiametit qasaj femën i thohet, oj motër, oj muslimane, hi në Xhenet prej cilës derë t'duesh. E Allahi razi koftë. Tjetër send, evlatëve t'juj, vajzë, djalë, mesë, nipë, akrabat, tezakë, kusherinë, folniu për dini islam. Jo vetëm filma. Shkoni nëpër xhamia, merrni në xhamia. Tash xhamiat pak i kemi rregullu në Prizren. Pak i kemi rregullu, jo sa duhet, po pak ma mirë se i kemi pas përpara s'u hinke n'to të papastra mas vetë, tash pak i kemi rregullu ma mirë. Shkoni kontaktoni, pytni, mirrni literaturë, kemi shqip, boshnjakisht, turqisht, gjermanisht, rom, gjuhën rom e magjupisht, krejt gjuhët i kemi vallahi. Unë në xhami n'njëni mëhallë kam edhe frangisht edhe italisht edhe gjermanisht, Edhe boshnjakisht, edhe turqisht, edhe krejt gjuhët i kemi. Prandej, po kërkojmë prej juve na ndihmë. Unë personalisht po ju lutem, lutje po ju bëj, rixha, lutje po ju bëj që ju të na ndihmoni. Qysh na ndihmoni, na s'un him në çdo shpi me folë qito çka i fola deri tash. S'ka shans me hi, televizorat nuk na dojnë. Turp është m'u shpreh po nënës sot i thohet mos ha mut. A s'i thohet a? Me siguri denjo edhe prej juve jini qështu që i thoni prindet juj. S'po ju fajsoj, nuk po ju akuzoj. Ose denjo e dini to një femën e cila 14-15 vjeç e kanë bo terbije mbrapsh në shkollë, se në shkollë s'po bëhet marë, s'ka edukat. Nëntën klasë, nëntën klasë në shkollë ka rezervu burrin ajo. Po sabër bre çik se ki me gjet. Ja, s'u ne gjonj. Shka mo, në xhep telefon. Në gazetë para 5-6 ditëve, po bëjnë mrapshtinat nëpër shkolla, po inqizojnë me DVD, videot kësaj, edhe femnës i thot, nëse s'më ngojsh mo për qetër herë, të qes në internet horë të bëj para publikut. Ti s'ki ku me m'ik ma mu. A qështu m'u bo na? Ku a namuzi i femnës tonë? Ku a nderi, karakteri i femnës tonë? Ku a morali i vajzës teme, e grues teme, i motrës teme? Ku jemi na? Ku jemi motra? A s'kemi nevojë po mendoni na për ndihmën e juj? Vallahi me plot gojën be po bom, po betohem me plot gojën, vallahi! Tallahi me plot gojën be po bom shum kemi nevoj për ndihmën e juj se ju jini nona ju kini evladin nëpër shpija ju takoni femna ju keni a s'takoni femna që kan probleme me burrat a s'takoni femna që kan probleme me prindërit Prindërt tash koha na erdhi q'asi soji. Baba edhe nona, nonat sidomos, ju kanë thonë vajzave, qyre po gabon, ai burri po të shtin ty në havale me shami, unë me një rend të nxjerri. Divorc menjëherë. Vishte nona, s'ka më shami tash. Ka kalue koha shamisë. Kush tha që ka kalue? Shamia është mbulesa e femnës deri ditën e kiametit është. Kurrë s'kalon. Deri ditën e kiametit. Allahu të ka mbulu ty, jo une. Deri ditën e kiametit është qikjo uniforma jote. Nëse nuk e pëlqen, ki pun me Allahun, me mu s'ke pun. Ti a po na sheh qysh jemi bo, kqyrni n'televizor, na mashkujt, Në televizor këqyrni krejt i ki me kësi me kravatë dhe femnat edhe të ministrave tonë edhe të deputetëve tonë edhe të kryetarëve tonë edhe të udhëheqësve krejt burrat veshun kat setër e pantull kravatë femnat shplut a për qështu është e krijume femna Jo motra, prandaj nuk po e teprojmë ndoshta për këto fjalët e fundit tash që po i folim, Allahu ju ndihmoftë, po thom. Prandaj po ju thom, na ndihmoni për din. Une po thom edhe po mendoj edhe është bindje e plotë e imja me kon na fetar, fetar, ma shumë i dojmë babën e nonën. Ma shumë e dojm evladin Ma shumë na do evladi Ma shumë e dojm motrën edhe vllaun Ma shumë na do motra edhe vllau Mirë po jemi bo pik e pes Vallahi copa jemi bo Urdhno Nana më lumë Vjehrra më lumë Ta Reja është lumë Qika është lumë Shkoj kanë me detin ajo vjehrra dhe ajo nana O pun pak o punu hiq së punu Ky ky o halli jem I barabart me shoqin që fëmija po të kundër. E kjo qat problem deri tash unë e kam. Unë po lypi ndihmë prej juve. Po, edhe une ndihmë. E atëhera po she, ti lyp ndihmë edhe une lyp ndihmë edhe bëjmë dua, Allahu e çon hajrin. Ti e je e vendit tonë? Ngo, kne motra jam e Shkupit. T'ju tregoj juve të Prizrenit dhe të Prishtinës. Para 25 viteve kam hi imam unë në Prizren, në Bajrakli. Në 81-ën kam hi imam. Bile 27 u banë. Në Bajraklinë e Prizrenit. Në 81-ën. Atë vjet demostratat që jon bo në Kosovë për Republik. Në tetëdhjetë e niten kam punu gjashtë mujt e parë në Bajrakli Xhaminë, a dish sa kam punu? Jem kan shumë i shkatht. Edhe kjo rresi u bante ujë prej djersës. Verë ishte. Mosha Katër orë me fol s'e kisha dert. Kan qen gjith Prizrenin pesëdhjetë vet të rinj krejt Prizrenin që e dini Prizrenin ju se Prizreni ka emër oo kurgjo s'ka po dona me pas po na ka dal pej dore Prizreni u mush raki Në Prizren drogë, në Prizren raki, në Prizren trafikim të femrave, në Prizren kazino, bare, betere. Na kanë kaplu beteret! Mirëpo, megjithatë, megjithatë, prej tetëdhetenjitës, mane n'mend, prej tetëdhetenjitës, deri 2009-tën tash kemi hi, domethonë 25-6 vjet kaluan, tash krejt xhamiat e Prizrenit janë përplot xhuman me të ri, përplot. Mirëpo a jemi të knaqun na. Unë s'jam i knaqun, pse? Se Prizreni ka 200.000 banorë. Nuk ka hije are me Prizreni. Prizreni i ka pas 49 xhamia, kur i ka pas 25.000 banorë. Në histori o kjo, 49 xhamia. Sot kërkun s'jemi na. Mirëpo megjithatë, a po shkojmë ka hajri a ka sherri? Jo, po shkojmë ka hajri po më duket. Ju në Shkup, unë e shokët krejt i kam të Shkupit. Se në shkollime jashtë me këta të Maqedonisë jam shkollu. Në Shkup i marrin femnat nuse kur shkon femna në ora 12 natës. Kur s'e shohin kërkush. Pse? Veç akrabaja e dinë edhe burri vet, shi. Këtu te na i marrim para drekë edhe i çojmë në restorant krejt për me e pa atë nusën. Edhe qysh i veshim, s'ka nevojë koment. Prandej po kërkoj ndihmë. E për fund kësaj fjalës oj motra që kini ardhë, Allahu i dhashtë bereqet atyne vllaznive nga Shkupi që na kanë pagu drekën e sodit, janë kon shkaktar ata. Allahu razi koft me ta. Medet Ka thonë pejgamberi jyt dhe i jemi, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, ka qenë një shok i pejgamberit e ka pas emnin Hudhejfe ibnul Jeman. Ka ardhë Hudhejfja, ja Resul Allah, kur të prishet ymeti, kah me ja majt, pytja jote, ka thonë maja në Kur'an, Edhe në xhemat. Me xhemat. Në Kuran dhe në xhemat. Nëse tha edhe xhemat s'ka, krejt janë prish, s'ka xhemat për din, tha qëndro vetëm në Kuran. Derisa, deri të të zë vdekja. Allahu të ndihmoftë. Për fund të kësaj fjalës motra që e krytëm, e Allah ju dhashtë bereqet atyne vllaznive edhe juve, Zot ju shpërbleft që kini ndëgjua deri tash. Për fund fjalës pra po ju lutem në emën të Allahut Xhelle Xhelaluhu, Allahu ju nimoftë me na nimue për ditë. E po çka me bo, ju të Shkupit jeni ma mirë se na. Na... Po, po, ma mirë jeni. Der... Djali a po i fal namazet. Jo baba ti s'ka si ka mires. E po masi ti, ti ki fajet që s'e ke kalit djalin. E ti ke pun me djalin tash. Djali ka punë me nusen. Motrat prej Prishtinës, juve rruga e marë ju qoftë.